O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لربر وردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنه fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allohdan o'zga iloh yo'q. U yolg'iz, shiriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami dina va bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدنا منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغي اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحاحا Biz musulmonlarni haq yo'lga hidoyat qilgan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Butun olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz mu'min va mu'minalar. Assalomu alaykum aziz muhojir va muhojiralar. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. Ushbu kuningiz barokatli o'tsin. Bugungi juma dasturimizni bayramona kayfiyatda boshlaymiz. Juma ayyomingiz muborak bo'lsin. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا يا ندال للأحرار فيها زمام الأمر فالطاغوت راحا وفي كركوك شبت نار قوم قوم لتحرق غاصبا بدأ النواحا Bugun hijriy sanamiz bo'yicha 1434-yil 14-safar. Melodiy hisobda 2012-yil 28-dekabr. qaboil vaqti bo'yicha soat 7 dan 15 daqiqa o'tdi. 4-dastur bitigimiz ham tugab 399-chi, ya'ni ertadan inshaalloh 400-chi bilan yangi ro'yxat boshlaymiz. Hurmatli jumadan jumagacha dasturimiz tinglovchilari, radiolaringizni sozlab, yaxshilab joylashib olsangiz, chunki siz uchun tayyorlagan xos eshitirishimiz bor. لتكتسح الضواغد اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسر Sahobalar hayotidan Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam har bir ummatning o'z ishonchli kishisi bo'ladi. Bu ummatning eng ishonchli kishisi sensan degandilar. Mehmonimiz muhojirlarga nasihat qildilar. Kedimija nade muhajirin de to bizning jonimiz, qonimiz, o'ylarimiz va mol va dunyoyimiz Alloh yo'lida muhojirlar uchun qurbondir. Alloh bilan savdolashib shuncha shuncha diyorlarni ko'rsatib mana shu hijrat ne'matiga yetkazdi mana shu hijrat diyariga yetib kelganimizcha yettita mamlakatdan o'tib keldik shu diyorlarga kelishimizga amir ismli birodarimiz esa mana bunday dedi yo'lda shaytonlarda pistalib turib gaplashar ekan unaqa tirab gaplashtirar ekan unaqa narsa umuman yo'q hozir men sizga nima tirayapman mana ushlab turibsizda mikrofonni boshqa hech narsa yo'q shayx husayn imron darsining davomida what's his name Abdul Aziz ibn Saud. Correct name? Of course it's the correct name. Abdul Aziz ibn Saud. Nomini to'g'ri aytdimmi? Tataristonda ham islom uyg'onishi qo'zg'almoqda. Rossiya prezidenti islomga qarshi kurashsa, men birinchi bo'lib unga qarshi chiqaman. Bolalarim va nevaralarimni ham unga qurol olib qarshi chiqishga da'vat qilaman. Yahudiylar kimlar? bu uch nuqtadan iborat bo'lgan reja bilan yahudlar nafaqat musulmon balki boshqa dinlarga qarshi ham ish olib boradilar. Siyonistlar protokoli esa xalqlarni tinchligi va xotirjamligini yo'qotib, ularni tomirlarini ilma teshik qilib yuboradi. Shuningdek, mintaqa va jahon xabarlaridan لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Abu Ubayda ibn Jarroh Har bir ummatning o'z ishongan kishisi bo'ladi. Bu ummatning ishongan kishisi Abu Ubaydadir. Muhammad Rasululloh. U ochiq chehrali, istarasi issiq, jussasi ozg'in soqoli siyrak kishi edi ko'rgan odamning ko'zi quvonar qalbida yana qayta uchrashuvga shavq paydo bo'lar va u haqida iliq taassurot uyg'onardi bundan tashqari nihoyatda xush muomala sertavoze g'oyatda uyatchan edi lekin ahvol og'irlashib vaziyat keskinlikni talab qilsa go'yo g'azabnok arslonday uni tanib bo'lmay qolardi u o'zining dadil va o'ktam xatti harakatlari bilan keskir qilishga mengzardi bu odam muhammad alayhi salom ummatining eng ishonchli vakili abu ubayda kunyasi bilan mashhur Amir ibn Abdullah ibn jarroh fihri Qurayshidir. Abdullah ibn umar uni quyidagicha ta'riflagan Quraysh qabilasida 3 kishi borki, ular insonlarning eng ochiq chehrali, go'zal axloqli va hayoliroqlaridir. Agar sizga gapirgudek bo'lsalar, bir luqma ham yolg'on qo'shmaslar. Agar siz ularga gapirsangiz, sizni yolg'onchiga chiqarmaslar. Bular Abu Bakr Siddiq, Usmon ibn Affon va Abu Ubayda ibn Jarrohlardir. Abu Ubayda islomni eng avval qabul qilgan musulmonlardan edi. Abu Bakr Siddiqdan bir kun keyin u kishining da'vati bilan dinga kirgan va Abdurrahmon ibn Auf, Usmon ibn Maz'un, Arqam ibn Abu Arqam bilan birga payg'ambar assalomning huzurlariga borib, haq kalimasini aytgan, shunday qilib buyuk islom binosini bunyod etishlik uchun qo'yilgan eng avvalgi g'ishtlardan bo'lgan edi. Abu Bayda Makkada ilk islom shu'lalari tarilla boshlagan ondan tortib og'ir sinovlarni boshidan kechirdi. Peshqadam musulmonlar qatori turli xil zulm va bedodliklar, haqorat va tazyiqlar, g'am va alamlarni totib ko'rdiki, yer yuzidagi bironta din tarafdori bundoq sinovlarga duchor etilmagandi. Ular esa bu sinovlarga mardona vardosh berishdi. Holatlari ayanchli bo'lsa ham, da Allah va payg'ambar alayhissalom janoblariga bergan va'dalariga sodiq qolishdi ammo badr jangi abu ubaydani yitti uxlab tushiga kirmagan inson zoti tasavvur qilishdan ojiz bo'lgan nihoyatda mushkul imtihonga ro'para etgandi badr kuni abu ubaydaning dushmanlar safini parokanda etishlikda ko'rsatgan jangovar mahorati mushriklar qalbiga g'ulg'ula soldi u xuddi o'limni pisand qilmayotganday jangning eng qonli tus olgan nuqtalarida hozir bo'lar Quraysh suvorilari esa unga yuzma-yuz kelishdan o'zlarini olib qochardilar. Ammo ular orasida bir kishi Abu Ubaydani yakkama-yakka olishuvga chorlab, bot-bot oldidan kesib chiqar, Abu Ubayda esa har safar unga yo'liqqanida otining jilovini chetga burardi. Haligi odam xira pashchaday Abu Ubaydani ta'qib qilishdan charchamas, u bo'lsa yakkama-yakka jangdan chetlanishini qo'ymasdi. Nihoyat ta'qib qiluvchi niyatiga yetdi. Abu Ubaydaning ro'parasiga ko'ndalang turib olib, Allohning dushmanlariga qarshi jihad qilishdan yo'lini to'sib qo'ydi. Jangdan o'zga iloj topolmagan mujohid qilishining bir zarbi bilan raqibining kallasini qoq ikkiga bo'lib tashladi. o'ziga o'zi o'lim tilab olgan kishi kim bo'ldi ekan deb boshingizni qotirib o'tirmang, ey muhtaram tinglovchilar.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 kimsalar bilan garchi ular o'zlarining otalari yoki o'g'illari yoki og'a inilari yoki qarindosh urug'lari bo'lsalarda do'stlashayotganlarini topmassiz. Ana o'shalarning dillariga Alloh iymonni bitib qo'ygandir va ularni o'z tomonidan bo'lgan ruh Qur'on bilan quvvatlantirgandir. U zot ularni ostidan daryolar oqib turadigan, ular mangu qoladigan jannatlarga kiritur. Alloh ulardan rozi bo'ldi va ular ham Allohdan u zot bergan ajr mukofotlardan rozi bo'ldilar. Ana o'shalar Allohning hizbidirlar. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning hizbi bo'lgan zotlar najot topguvchidirlar abu baydani bu og'ir imtihondan yorug' yuz bilan o'tishi aytarli ajablanarli hol emas edi uning allohga bo'lgan iymoni shu qadar baquvvat o'zi dinga shunchalik sodiq va Muhammad alayhi salom ummati o'rtasida shu darajada ishonchga sazovor, omonatga vafodor ediki, hatto Alloh taoloning nazdida buyuk maqomga ega bo'lgan zotlar ham unga havas qilishardi. Muhammad ibn Ja'far hikoya qiladi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga nasroniylar guruhi kelib, Abul Qosim, biz o'rtamizdagi molni taqsimlay olmay, bir-birimiz bilan salkam jiqqamusht bo'layozdik. Siz musulmonlar to'g'ri so'z, omonatdor odamlarsiz. Shuning uchun biz bilan o'zingiz ishongan odamni yuborsangiz, u bizga mollarimizni adolat bilan taqsimlab bersa, deb iltimos qilishdi. Ertaga kelinglar, men siz bilan eng ishonchli odamimni yuboraman, dedilar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam. Davomini Umar ibn Xattobdan eshiting. Ertasi kuni peshin namozini o'qishga masjidga keldim. Xudo haqqi. Men umrim bino bo'lib, bironta masalada qozilik qilishni istamagandim. Lekin o'sha kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ishonchli kishisi nomini olish uchun bu vazifani menga topshirilishini ich-ichimdan xohladim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga peshinni o'qib bergach, orqalariga o'girildilar. Ko'zlari bilan odamlar orasidan kimnidir izlay boshladilar. Men umid bilan bo'ynimni cho'zib qarab turardim. Rasulullohning nigohlari Abu Ubaydaga tushib, uni chaqirdilar. So'ng mehmonlar bilan borib, ular kelisha olmayotgan masalani adolat bilan hal qilib ber, deb tayinladilar. Men uloqni Abu Ubayda ilib ketdi deb qo'ydim. Abu Ubayda faqat omonatdor bo'libgina qolmay, jismonan ham nihoyatda baquvvat edi. uning jismoniy quvvati bir necha bor musulmonlarga qo'l kelgan edi. Bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablaridan bir guruhini Quraysh qabilasiga tegishli karvonni qo'lga kiritish uchun yubordilar. Guruhga Abu Baydani amir qilib sayladilar va askarlarning oziqasi uchun bir qop xurmo berdilar. Ochig'ini aytganda, o'sha paytda boshqa taomning o'zi ham yo'q edi. Abu Bayda butun safar mobaynida kuniga har bir kishiga bittadan xurmo berib turar, ular esa kun bo'yi xurmoni shimib, ustidan suv ichib yurishardi. Bir kecha kunduzlik tamaddi shundangina iborat edi va bu ashablarga kifoya qilardi. Musulmonlar qo'shini chekinib, vaqtinchalik muvaffaqiyatdan hovliqib ketgan bir zo'ravon mushrik: "Qani Muhammad, menga Muhammadni ko'rsatib qo'yinglar deb tomoq yirtib qichqirgan Uhud jangini eslang. Shunday qaltis holatda ham Abu Ubayda joydan jilmagandi. 9 nafar birodari bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni himoya qilish uchun mushriklarning nayzalariga ko'kragini qalqon qilgandi. Lekin bu ehtiyot choralari Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni aziyatlardan asrab qololmadi. u zotning muborak qoziq tishlari sinib peshonalari yorildi ignalardagi titilib ketgan sovutning ikki simi lunjlarga kirib chuqur botdi abu bakr siddiq endi simlarni sug'urib tashlamoqchi bo'lganda abu Bayda azbaroy xudo bu ishni menga qo'yib bering deb iltimos qildi u qo'lini ishga solsa rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jonlari og'rishdan cho'chib sovutning simini mahkam tishlab tortdi sim sug'urildi lekin jon jahdi bilan tishlash natijasida abu Baydaning kurak tishi sinib ketdi so'ng u ikkinchi kurak tishini qurbon qilish badaliga rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yuzlaridan ikkinchi simni ham sug'urib tashladi abu bakr bu voqeani eslaganida abu bayda kurak tishi yo'q kishilarning eng chiroylisi edi deb qo'yardi abu bayda rasululloh sallallohu alayhi sallam qatnashgan janglarning hammasida ishtirok etdi so'nggi lahzalargacha payg'ambar alayhissalomning eng yaqin mulozimlaridan bo'lib qoldi saqifa kuni ya'ni abu bakr siddiq radhiyallohu anhu xalifa etib saylangan kuni umar ibn Xattob qo'lingni ber men senga bay'at qilaman chunki rasululloh sallallohu alayhi sallam har bir ummatning o'z ishonchli kishisi bo'ladi bu ummatning eng ishonchli kishisi sensan degandilar deb Abu Ubaydaga xalifalik lavozimini taklif qilganida u Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namozda imom bo'lishlikka buyurgan va to payg'ambarimiz vafot etgunlariga qadar imomgarchilik qilgan bir odam turgan joyda menga xalifalikka yo'l bo'lsin deb kamtarlik qilgandi. Shundan keyin Abu Bakr Siddiqqa itoat izhor etilib bay'at qilindi. abu ubayda haq yo'l uzra uning xolis nasihatgo'yi xayrli ishlarida yelkadosh yordamchisi bo'ldi abu bakr xalifalikni o'zidan so'ng umar Faruqqa vasiyat qilib ketdi abu ubayda Hazrat umarga ham itoatda bo'ldi sira boshimchalik qilmadi to'g'ri bir marta u xalifaning buyrug'iga bo'ysunmadi abu ubayda musulmonlar amiriga itoat etishdan bosh tortgan farmon nima haqida edi voqea shom diyoriga yuborilgan abu ubayda ibn jarroh sarkardaligi ostidagi musulmonlarning zafaryor qo'shini ketma ket g'alabaga erishib shomiy shaharlarini hammasini fath etib sharqdan Firot daryosi yoqasiga, shimoldan Kichik Osiyo chegarasiga yetib kelgan paytda ro'y berdi. shu vaqtda shom bo'ylab dahshatli vabo tarqalib kuniga minglab odamlarning yostig'ini qurita boshladi bu mudhish xabar Hazrat umarning qulog'iga chalinishi bilan abu ubaydaga quyidagi mazmunda maktub yo'lladi biz mushkul ahvolga tushib qoldik o'zing kelib yordam bermasang bo'lmaydi maktubim senga tunda yetib borsa tong otishini kutib o'tirmay yo'lga tush agar kunduzi yetib borsa shu zahoti oyog'ingni qo'lingga olib shamolda yel abu Bayda xatni o'qib chiqib xalifaning menda qanday ishi borligini sezib turibman u bir insonning ajalini kechiktirishga behuda urinyapti dedi so'ng qo'liga qalam olib javob xatini yozdi Amirul mo'minin janoblari meni nima maqsadda chaqirtirganingizni his etib turibman Men musulmonlar qo'shinining bir askariman. Ularning boshiga ne kun tushsa, mening ham taqdirim o'shadir. Boshga tushganni ko'z ko'radi. Alloh peshonamga yozib qo'ygan ish sodir bo'lguncha lashkardan ajralmayman. Sizdan o'tinib so'rayman. Avvalgi buyrug'ingizni bekor qilib, meni shu yerda qolishimga ijozat bersangiz. Maktubni o'qigan Hazrat Umarning ko'zlari jiqqi yoshga to'ldi. Buni ko'rib, atrofdagilar xavotir ichra Abu Bayda halok bo'libdimi? deb so'rashdi. Yo'q, dedi xalifa. Lekin u o'lim bilan yuzma-yuz turibdi. Amirul muminning gumoni to'g'ri chiqdi. Mudhish vabo Abu Baydan ham o'z domiga tortdi. O'limi yaqinlashganini sezgan sarkarda qo'shinni to'plab ularga qarata dedi vasiyatimni tinglang birodarlar aytganlarimni qabul qilsangiz o'zingizga yaxshi namozni doimo ado etib boring ramazon ro'zasini tuting haqdorlarga zakot va sadaqasini bering haj va umra qiling bir biringizni haqqa yaxshilikka chorlang rahbarlaringizdan samimiy maslahatingizni ayamang sizlarni o'tkinchi dunyo aldab qo'ymasin. Chunki inson ming yil umr ko'rsa ham hozir meni changalada tutib turgan o'limdan qochib qutula olmaydi. Sizlarga Allohning salomi va rahmati bo'lsin. So'ng Moz ibn Jabal yuzlandi. Ey Moz, odamlarga iymon bo'lib namoz o'qib bering. Namozga buyurishlik Abu Baydaning so'nggi so'zlari bo'ldi. janoza namozidan keyin Moz to'planganlarga va'z qildi. Musulmonlar, siz bir birodaringizdan judo bo'ldingiz. Xudo haqqi, men sofdillikda, yomonlikdan yiroq yurishda, oxiratga muhabbatda va musulmonlarga yordam berishda uning oldiga tushadigan kishini ko'rganimni eslay olmayman. Marhumning haqqiga duo qiling. Ey Allohning rahmatiga sazovor bo'lgurlar. Endigi navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga. Juma Ustozlar dars qildilar, ilm amonat bilib, bizlarga yetkazilar, bizlarin qurbon qilib, ustozlar dars qildilar. Va la taqtulu anfusakum o'zinglarni qatl qilmanglar qaysi bir millatda molni nohaq yeyish bo'lar ekan bir birlarini qatl qilishlikka olib boradi bu narsa hozirgi yashayotgan jamiyatda yaqqol ko'rinib turibdi o'g'rilik bilan mollarni yeyish odamlarni qatl qilishlikka sabab bo'lyapti talon taroj qilib yeyishlik bular qatlga sabab bo'lyapti poraxo'rlik bilan yeyish odamlarning tamomiy bir birlarini o'ldirishlikka sabab bo'lyapti alloh subhanahu va taolo ey iymon keltirgan kishilar o'zaro moliylarni nohaqlik bilan yemanglar deb turib o'zingizlarni o'ldirmanglar degan oyat nohaq qaysi bir millatda mollarini yeydigan nohaqlik bilan yesa bu narsa kishilarning bir birlarini qatliga olib borishligiga ishora bo'lyapti shanba dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar 3 kishi safarga chiqsa payg'ambar aleyhissalom buyurdilarki oralardan bittalarini amir qilib saylasin endi u bitta safarga chiqish ekan kofirlar bilan mushriklar bilan urushadigan degan jamoatga lozimki lozim ulardan biri bo'lish kerak bo'lmasa boshsiz jasad bo'ladi. Qo'lsiz jasad bo'lishi mumkin. Ko'rgansizmi qo'lsiz odam? Ko'zsiz ham odam bo'ladi. Burunsiz ham, tilsiz ham, quloqsiz ham, soch kar odamni bo'ladi. Oyoqsiz ham odam bo'ladi. Lekin boshsiz odam maligacha ko'rmayman. Kim ko'rgan bo'lsa aytsin men ko'rdim. Amirni misoli bir jasadni boshi. Ana endi bay'at qilishlik bilan ana shu jihod ibodatini nima qilamiz biz? Yana ham vojibroq, mustahkamroq qilamiz. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni har bir kishiga ergashgan kishilarni qilgan ish birinchisi bayat bo'ldi. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli kimda kim qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolani ko'rishni mana bunday holda ko'rinsa kerak deb o'zicha xayol qilib, Alloh subhanahu va taolani mahluqot va mavjudotlaridan birortasiga o'xshatsa va ana shunday e'tiqod qilsa, u mushabbihadir. Ya'ni Alloh subhanahu va taolani ismi sifatlarida o'zi yaratgan mahluqotlariga o'xshatuvchi toifalar jumlasiga kirib qoladi va kofir bo'ladi. millatiga va ulardan boshqa odamlarga azm qildilar. Natijada olam ular orasidan zamonaning ajoyib insonlaridan bo'lgan iqtidor egalarini ko'rdi. Zero otasi Hattobning tuyalarini boqib va so'yib yurgan kuch quvvatda Qurayshning a'lolaridan bo'lgan, ular orasida yuqori martaba egasi bo'lmagan va tengqurlari u bilan hisoblashmaydigan Umar bir payt o'zining qahramonligi va kuch-quvvati bilan olamni larzaga solib qo'ydi. Keyin juma shafida, sapoda loy bilan ko'rpalarni bitta-bitta bosib ketadi loy qilib. Bittasi bilan ko'rishgan yo'q hali kofir ministrlar bilan. Keyin uni orqamizdan nima kelayotgan ekan bitta kolxoz rais. Ya shu nima ham kelgan. Aytaman, imondan boshqa hammasi kelganda. Domla aytib bergan u keyin keyin bundan keyin haligi bitta nimasi bo'lgan sherali harila degani ministra bironasi asha aytganda dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p orlanding uyg'on endi ey musulmon ibn abi amir 27 yil hukumat qildi so'ngra bu kishining o'g'li abdul malik hukumatga keldi otasiga o'xshab nasroniylarga qarshi jihodini davom etdi va asli amir Hishomni odamlardan uzoq saqladi. Shu paytgacha Hishomning yoshi 37 yosh bo'ldi. Ya'ni sherda bitta asli amir va bitta soxta amir bo'lyapti. Va Bular Ibn Abi Amir va bu kishining o'g'li Abdul Malik o'sha asli amirni saqlab kelyaptilar. Abdul Malik vafot qilgandan keyin Abdurrahmon Shanjul degan hukumatga keldi. Bu kishi kelib Hishomni qamoqxonadan chiqardi va seshanba taqvoing qaydadir iymoning qayda olisdan qo'rqitgan haybating qayda ko'tar asosiy mo'g'ul qo'shini uzoq vaqtlardan beri Fors, Ozarbayjon va Iroqning sharqiy mintaqalarida joylashgan edi. ikkinchi nuqta. Hulagu Rus knyazliklari yerlarini ishg'ol qilgan Volga daryosi bo'yini o'zlariga qarorgoh tutgan qo'mondonlari mashhur sarkarda Hulaguning akasi Botuxonning 3 o'g'li bo'lgan katta mo'g'ul qo'shinini chaqirgan edi. 3-nuqta. Hulagu yana Yevropaning sharqiy qismlarini egallagan, o'sha vaqtda hozirgi Turkiyaning shimoli Anadol mintaqasi atrofini o'zlariga markaz qilib olgan Mo'g'ul lashkarini ham kelishini talab qildi. Ulagoning talabi bilan Mo'g'ul qo'mondonlari Sho'rmag'on va Bayju boshliq Mo'g'ul qo'shini Bag'dod sari yo'l oldi. Chorshanba. Ilmdir bu har bir oyat, ilmdir bu har bir hadis agar bugun harakatni har bir a'zosi jihod sarzi ayn ekanligini bani isroilchilar tushunayotgan bo'lsa bu katta yutuq bir og'iz so'z bilan aytib qo'yishdi nega olloh yo'lida jihod qilmaylik axir islomiy diyordan musulmon oilalardan bizni quvib chiqarishdi to'm to'm kitoblar yozish kerak emas edi qisqa so'z bilan jihod farzligini bayon qilish ahvolimiz shunday va shar'an va aqlan harakatning kuchi nimada ekanligi ko'rinib turibdi boshqa narsada emas aytyapmizki taqvoni ko'payib ketgandan ulamolar ko'payib ketgandan yo harakatni ichida shijoatli odamlar ko'payib ketgandan emas zaif bo'lsada bir turgandan va to'g'ri yo'lni tanlaganidan jihod yo'li islomiy davlat qurilishligi uchun xususan xalifa yo'q vaqtida muhim zarur afzal yo'l va bu yo'lda o'tishlik dunyodan mo'min kishi uchun baxt payshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli uchinchi toifa bu ahli sunna val jamoa Ahli sunna va jamoa Alloh subhanahu va taolo o'zi haqida va uning payg'ambari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u haqda aytgan barcha xabarlarga iymon keltirishdi, o'zgartirmasdan, o'xshatmasdan, inkor etmasdan, tenglashtirmasdan va kayfiyat bermasdan sifatlashdi. va hasta millatlarni o'z vazifalarini suiiste'mol etganlari uchun insoniyatga yetakchilik qilishdan chetlatdilar. O'zlari esa insoniyatni adolat, intizom va jadallik bilan yo'lga boshladilar. Ularda dunyo xalqlariga yetakchilik qilish uchun ularni tayyorlaydigan, ularning soyalari ostida va rahbarliklari bilan xalqlarning saodatli hayot kechirishliklariga kafil bo'ladigan sifatlar mavjud edi. Keyin nimaga harakat qildik? Usama bin Ladenning ta'limgohiga. Ta'limgohiga bordik. Payraha eshitadi, hali haligi nima turgan ekan, mashinaning kabinkasi. Haligi ishlar ham ochiq turibdi. Tushdan keyin mashinada bor edi. Shush ketib haligi nima necha ta'limgohning ichiga kirib ketdik. Yagi to'g'ri Usama bin Laden turadigan joyi haydaga. Keyin birdek bordik. Borgandan keyin palatka bor ekan, palatkada o'tirib maqtirdik. Keyin haligilar 3 oy nima qilayotgan ekan, 3 oydan beri ta'lim olayotgan ekanda. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفافا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما كانوا شحافا Endigi navbatimizni birin-ketin oldingi jumadan bugungacha bo'lib o'tgan voqea hodisalarga berib boraveramiz. Ana shu xabarlardan eng muhimrog'i Amirimiz Usmon G'ozi bilan Ansor amirlaridan biri bo'lmiş Valiyu Rahmon Mavlaviy bilan bo'lib o'tgan uchrashuv edi. Suhbat oxirida siz tinglovchilarimiz uchun ham salomlar bilan yo'llangan nasihatlarni e'tiboringizga havola qilamiz. الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة والإطاعة من شز شز في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم د مو ډېر قابل قدر د اسلام ورنه او د جهاد د سفر شریک ملګری او د میژه ټول چې څومره ارویدین کې دي مهاجرین خواندې ماندې اغه ټول په خدمت کې ز مولوی الرحمن السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو یم barcha muhojiru mujohidlarning opa singillarning xizmatiga tayyor bo'lib men mujohid valiyurahman sizlarga salom aytaman alloh qur'oni karimda bandalariga aytadi che ya ayyuhannasu taqulloh ey xalqi tuste alana vadarere ey insonlar allohdan taqvo qilinglar ya'ni qo'rqinglar deydi e, e, qo'rqishga faqat Alloh haqlidir barcha musulmonlar aka ukadirlar Qalbida islom, sog'lom aqida va tavhid bo'lgan muhojirlar, xossatan O'zbekiston islomiy harakatga taalluqli muhojirlar haqida biz ansorlar ularni xizmatida bormiz. No, چې څومره هم مهاجرین ورنه دي خصوصا د حرکت اسلامي ازبکستان سره تعلق لرونکي دي لدغه نه علاوه نور د میژه مهاجرین ورنه دي د ټوله په خدمت کې د میژه دغه ارز دی چې د میژا وینا د میژا ځون د میژا وطن د میژا کور د میژا مول دا هر شی د توسه نه قربان دي ان شاء الله موږ د توسه حفاظت په خپل ځانینا په خپل مولینا او په خپل اولادینا باندې کوي دا د میژا احسان نه دی بلکې د الله په میژ باندې احسان دی چې الله جل شانه هو د میژا تدا سعادت تر نصیب کو چې د میژا نه د مهاجرینو د خدمت موکارو کو خدای پاک مهاجرین خدمت تر خوخلی نو دا د میژ د پورا د افتخار او د سعادت خبره ده bizning jonimiz, qonimiz, o'ylarimiz va mol va dunyoyimiz Alloh yo'lida muhojirlar uchun qurbondir. Bu biz uchun faxrdir. Alloh sizlarni xizmatingiz uchun biz ansorlarni tanladi. Bu Allohning bizga bo'lgan ehsonidir. Alloh bizga shu muhojirlarning xizmatini qilish imkonini berib, bizga saodat nasib qildi. او الله پاک نه غوړي چې الله پاک دغه خدمات قبول کو او دغه ټول سایه د میژه قبول کو دا د میژه وطن د میژه کورینه د میژه بوغینا ابوده دا چې لاس وره په دغه مهاجرینه باندې قربان شي دا ډیره کام ادو چې سل وره په قربان شي د مزدونینه دا ډیر کام دی ځکه چې د الله پاک دین ډیر قیمتي دی په هر څه نه قیمتي دی په دامن انبیای کرام هم قربان شوی دي په الله پاک نیک بندګون هم په باندې قربان شوی دي د نبی علیه الصلاۃ والسلام وینه په باندې توی شوی دي Alloh taolo bu zaifona xizmatlarimizni qabul qilsin. Bu bizning uy joylarimiz va mol-mulkimiz 10 marta 100 marta muhojirlarga qurbon bo'lsa ham kamdir. Chunki Allohning dini qimmatdir. Bu din uchun anbiyolar ham qurbon bo'lgan. Bu din uchun payg'ambar Muhammad alayhisalomning muborak qonlari to'kilgan. نو هغه په مقابل کې د غي سره میشه د نسبت پیدا کېدل چې په دغه دین باندې میشه هوینه توي شي د میشه په دغه ځون استعمال شي د میشه مول استعمال شي د میشه کورینه استعمال شي دا د میشه پورا لوی سعادت تای او بل دا خوش خبری زه تاسو در کاوه چې ان شاء الله امریکا په شکست راونه دو دا د تاسو د قربانې د هجرت باندې د استقامت او د صبر چې مهاجرین کور په کور ګرځي زوی نه میندوي د شپې د تراوله د پوره څوک پنا نه ورکوي د الله د دین د پوره خپل کورینه پرې شي د خپل بنگلې پرې شي دي خپل ځنینه باندې تیر شوی دي د الله دین د الله په مزکه باندې نافذول غوړي Bizning ham qonlarimiz bu din uchun to'kilsin. Bizning ham vujudimiz bu din uchun ishlasin. Bizning mol va dunyolarimiz u o'ylarimiz bu din uchun ishlatilsin. Bularning hammasi biz uchun saodatdir. Sizga yana bir xush xabarni bermoqchiman. Amerika inshaalloh zarar yegan va mag'lub bo'lyapti. Bu esa sizlarning o'z vatanlaringizni tashlab Alloh uchun hijrat qilib, bu begona yurtlarda uy joy topilmaydigan qiyinchiliklarga sabr qilib, dushman bilan jihad qilganingiz sababidandir. Siz uchun bu xushxabar bo'lsinki, Alloh taolo bu mas'uliyatga sizlarni tanlabdi. خوش کړی او به سره دا د تاسو خوشخبری دو چې په قبایل کې د جهاد د پورا د جهاد ته د تحریک ورکواله د پورا او د جهاد د احیا د پورا د خلافت د پورا عملی جد جهاد کول د پورا خدای پاک توسه دغه علاقه ته روستلې او د توس په وجه باندې د مقامی خالکر پورته شو زنن مجاهد جوړ شو توس په وجه باندې بل مجاهد جوړ شو بل مجاهد جوړ شو الله پاک ته د میشه د توسه د ټوله نه دغه کاوش دغه مهنت دغه کوشش دغه قربانی د الله پاک قبول کو Vaziristonga olib kelib, bu diyorda jihod bayrog'ini ko'taradiganlardan qilib qo'ydi. Sizning Alloh yo'lida qurbonlik berganingiz sababidan bu yurtlarda jihod tirildi. Mujohidlarga Alloh baraka berib, oddiy xalqlar mujohid bo'lmoqda. Alloh taolo siz bizdan ushbu qurbonlik va mehnatlarimizni qabul qilsin. Bu qurbonliklar evaziga Alloh bizni bu vazifaga tanlagani bizlarga xursandlik va xushxabardir. او دغه دا پروردگار عالم په ټول عالم کې د نفاذ د شریعت ذریعہ وګرځوي چې د خدای په مزکه د خدای قانون نافذ شي دغه قربانې په نتیجه کې نو دا د مشتوس خوش قسمتي دو چې الله پاک دغه د پوره د موتو انتخاب وکړو زه ته یې ورته خواش کړلی ځکه چې په دنیا کې خو ډېر خلک پنډیږي ډېر قومونه پنډیږي خو الله پاک دغه نه دی خوش کړي دغه بیچاره خړګي مجاهدین مسکینون یې دغه د پوره خوش کړي دي دا هغه مساکین دي چې پیغمبر سلام خوشخبری ورکړي دوی چې فاتوب علی الغربا دغه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوشخبری خوشقسمت ویلي دي او الله پاک خوش قسمت ویلی دی ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص دا خالق دی الله محبوب دی الله ته دا خالق محبوب دی الله د خالق خپل محبوب ویلی دی نو په ټول مصیبتینا په ټول ازمیشتینا دا د ډرون خوتا د نامساعد حالات په باوجود دغه وختری کول په هجرت باندې استقامت کول د الله شکر په باندې کول په ټولو مصايب باندې په ټولو امتحانات باندې نو دا غا باندې کمیشت شکر ادا کی نو الله پاک کو ان شکرتم لازیدنکم قران کریم شه فرمایي چې کتو شکر کاوه دا یو نعمت هلار باندې کړای د جهاد خدای پاک خو بیا نور هندار جوتوي په دا باندې صبر ثبات استقامت الله پاک کوي او کنه شکر وکي نو الله جل شانه دا نعمت داسې نشه د مشتوس نه بیا وخلی نور خلکو خوښ کو د الله د څنګه یې کمی نشته دی خدای پاک نور ها داسې کومینه پیدا کولای شي وستل شي هغه نه دا کوم دغه غا وخلی alhamdulillah rasululloh sollallohu alayhi vasallam g'ariblarga jannat bo'lsin deganlar biz shu holatlarimizga qiyinchiliklarga allohga shukur qilsak alloh ne'matlarini ziyoda qilib bizga sabr va istiqomat beradi mabodo shukur qilmaydigan bo'lsak bu ne'matlarni olib qo'yib o'rnimizga boshqa xizmat qiluvchilarni olib keladi har vaqt Alloh o'zini dini uchun loyiq qavmlarni chiqaradi va ularni yaxshi ko'radi jihad da arab ارخصتای و پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل ځون باندې په خپل صحابه کرام باندې کړه و نو عرب هغه چې د دنیا په دنیا کې ذلیل ترین قوم و الله پاک په ټولو نه عزتمند قوم جوړ ک خو بیا چې کله وخت مرور د زمان سره هغه هغه د جهاد سره د تعلق ختم شو خدای پاک دغه کورد ته منتقل ک بیا په دنیا کې عزتمن خالق شول صلاح الدین ایوبی رحمه الله چې بیت المقدس فتح ک یغه نه خدای پاک دا کور وخستی Masalan, arablar din kelishidan oldin xoru zalil edilar. Alloh taolo din bilan ularni izzatli qildi. Qachon arablar jihoddan uzoqlashganida esa Alloh kurd qavmidan bo'lgan Salohiddin Ayyubini chiqarib qo'ydi. u Baytul Muqaddasni fath etdi. Bu qavmdan Alloh dini uchun xizmat olib, ularni izzatli qildi. Keyinchalik Alloh ularni olib, bayroqni Xurosonga, ya'ni Afg'on xalqiga berdi. Bularni izzatli qildi. Bugun dunyoning turli burchaklaridan mujohidlarni tanlab, shu Xuroson tog'lariga jihad uchun olib kelyapti. Kim dinni, ya'ni jihodni tashlar ekan, Alloh bularni zalil qiladi va aksi jihod qilganni izzatli qiladi. نو دا مې ټول ورنه خواندې تا دغه وصیت تای چې د الله پاک خوف د الله پاک خشیت هغه پزړینه کې پیدو کې اطاعت ماده په ځون کې پیدو کې هغه د شریعت اطاعت د الله تعالی احکامات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقې د خپل امیر د خپل مسؤل اطاعت لکه څنګه مخکې مو حدیث تاسو بیان کړ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي علیکم بالجماعه والاطاعه چې تاسو جماعت لازم وانسه او په جماعت شه اطاعت کاوه او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي من شذ شذ فی النار چې څوک هله جماعت نه غوښای شو ایو راته غوښای شو جهنم ته یزون وچو د جهنم کاند ته یزون وچو نو دا مې ټوله ته دا وصیت تای aka uka va opa singillarimizga shu nasihatni qilamanki, Allohdan bo'lgan xavf va qo'rquvni qalblaringizda hosil qilinglar. Shariatga, amiru mas'ullarga bo'lgan itoatni o'zlaringizda hosil qilinglar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadi: Jamoatni lozim tutinglar. Jamoatda itoat qilinglar. Kimki jamoatni tashlasa, o'zini o'tga tashladi. Ma'nodagi ko'p nasihatlari bor. Ushbu 3 sifatga e'tibor beringlar. Bulardan biri ixlos bo'lsa, ikkinchisi taqvo, uchinchisi itoatdir. Inshaalloh har qanday qiyinchiliklardan keyin yengilliklar keladi. د الله پاک قانون داسته چې ان مع العسر یسرا ډیر ملګری مشکلات پریشانې خورې تیر کړلې او ان شاء الله بدن بعد فراخیر راونه دو دغه حالات ان شاء الله دغه خپل خوشخبری مشتو ستر کوي امریکا په وتل دو نیټو په متحدودو ان شاء الله خدای پاک امارت اسلامی Inshaalloh Amerika ketib, yana islomiy amirlik barpo qilinadi. Afg'oniston mujohidlar markaziga aylanib, butun dunyoga bu yerdan sariyalar taqsim bo'ladi. Shuning uchun shu uch sifatga e'tibor qilaylik. Mu'minlar o'rtasida do'stlik va ittifoqga harakat qilaylik. Shoyat shu sabab fathu nusratlar yaqinlashsa, inshaalloh. Saviya fatha bi Allah pak muakhiranakum multawinakum د میږي د اعمال نه حسد پکښه ظاهر نشي خپل مانسه اتحاد اتفاق او ورورولي چې کوم د قران کریم صفات هغه پیدا کوي ان شاء الله د الله د ذات نه امید دی چې خدای پاک کوم مشت استفات هر نصیب کوي واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین Keling shu munosabat bilan ansorlarimiz e'tiboriga ular yaxshi ko'radigan nashidalardan birini taqdim qilsak. زما د زړه ټکورا سشوي طالب اورورا زما د زړه ټکورا دستا پراق می زړګی ډیر کړو بي قرارا اوخ کې می ساس بي اختیارا راته یادېږي هر وخت ستا د محفل خبره خوږې خوږې بد کړې لکه بلبل خبرې خوږې خوږې بد کړې لکه بلبل خبرې زیر ورته ګورم ته چې تلی پکو ملارا اوخه مې ساس به اختیار سشوي طالب اورورا زما د زړه ټګورا تشوی طالب اورورا زما د زړه ټکورا دستا پراق می زړګی ډیر کړو بی قرارا او کې می ساس بی اختیارا رنگ دی پوینو شولا د قران ډک سینا کړه ظالمانو زخمی سمو بارکا کړه ظالمانو زخمی سمو برګ سینا نېری دل د غریبانو لا ازارا او کې مساسی به اختیار سشوی طالب اورورا زما د زړه ټکورا سشوی طالب اورورا زما د زړه ټټورا دستا پیراق می زړګی ډیر کړو بی قرار اوګه مزازي بی اختیار حمله دی وکړه یارا په دښمن لکه شیر زنده کړو رنگ پوینو د پاپور ان په خاطر زنده کړو رنگ پوینو په قران په خاطر غني لائق د خاور نوي حسن دارا او کې مساس به اختیار تشوي طالب اورا زما د زړه ټکولا تشوي طالب اورا زما د زړه ټکولا دستا پیرا اوکه مساسی به اختیارا ډکل جذبات سخا دل برا دل و دستا O'tgan hafta yana harbiy ta'limgohimiz mujohidlari bir necha oylik darslarni yakunladilar. Ta'limdan so'ng amirimiz bilan suhbatda garchi u kishi ahdni buzadigan kishilar ham uchrab turishini eslatishiga qaramasdan, birodarlarimiz baribir qo'lni qo'lga qo'yib bay'at berdilar. Amir qo'liga qo'l qo'yib Alloh bilan savdolashdilar. Birodarlarimizni muborak qilib, ahdiga sodiqlardan bo'lishini so'rab, o'sha davradan bir parcha eshittiramiz. Shuncha shuncha diyorlarni ko'rsatmanish hijrat ne'matiga yetkazibizda. Mana shu hijrat diyariga yetib kelganimizcha 7 ta mamlakatdan o'tib keldik. Shu diyorlarga kelishimizga. o'rta osiyo bo'lsin yevropa bo'lsin shu yoqlardan kezib mana shu yerga keldik allohga hamd aytamiz allohni faqatgina bizni ustimizdagi minnati gunohga masiyatga buyurmas ekansiz amir soyib itoatingizda bormiz inshaalloh shu la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini oliy qilish uchun yurganmiz hammamiz niyatimiz niyatimizda alloh subhanahu taolo niyatimizda sobit qadam qilsin bizni va hamma jamoatdagilar birodarlar shu qatorda shahid bo'lib ketganlarimizni alloh subhanahu taolo shahodatlarini qabul qilsin qayt qayerda bo'lishdi alloh alhamdulillah alloh taologa mana bizga hijrat ne'matini berdi keyin mana allohga shukrona qilgan holatda biz hayot ne'matini o'tdik alhamdulillah bugungi kunda biz sizga bayat berar ekanman bugungi kunda opa singillarimizni nomuslari toptarilgan kunda birodarlarimizni zindonlarda saqlayotgan kunda bashariyatning eng ulug'i muhammad payg'ambarlarni sallallohu alayhi vasallamni masxara ta'la yani. alloh subhanaa taologa tashnoblariga zirqolatayotgan kunda ularga meyvelerini ve yetimlerini cevabını. Fidayet bile men cevap beraman inshaalloh bu tanada qon bor ekan men siz bilan birga turaman inshaalloh bu so'zimga bizlarni yo'qdan borga ona xudoga va uning rasuli guvohlik bo'ladi inshaalloh biz bugun bayat kechasida turibmiz alhamdulillah bu kunlarni anchadan beri kutib turganmiz alhamdulillah shu jamoatimiz amiriga bayat beramizki sizga to oxirgi chakra qonimiz to'kkancha shariatni yer yuzida oliy qilish uchun la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini oliy qilish uchun sizga bugungi shu kunda ahd berishga va shu itoatda oxirigacha sobit turishga ahd beramiz va sizga shu shariatni yer yuzida hokim qilish uchun oxirigacha jihod qilishga jihod qilib yo shariat yo shahodat kalimasida bo'lish uchun bo'lishga ahd beramiz bayat beramiz Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Хвала Аллаху, Господу миров, который вывел нас на джихад. Я присягаю Амиру на присягаю Амиру на м, подчинение и прошу Аллаха, чтобы Аллах помог в этом. Я хочу, чтобы Аллах Субхану ва Тааля, Аллах Субхану ва Тааля, прими мою, прими мой баян, О Аллах. Дай Аллах, чтобы я эти дни на джихаде и не отступился от того, чтобы... Я присягаю на подчинение Амиру, присягаю на явление Аллаха джихад, подчиняться чистой сунне посланника Аллаха. Men mana shu Аллах Alloh qodir qilguncha Allohni o'zi bilan kufrga qarshi jang qilishga ularni qo'lidan ozod etishga baxt beraman alloh bismillahi rohmanir rohim allohga cheksiz cheksiz hamdlar bo'lsin mana bayat kuniga ham yetdi mana sizni amirga bayat beryapmiz inshaalloh masiyatga buyurmaysiz ekan inshaalloh sizga itoat qilamiz to shahid bo'lganimizga sizga itoatdamiz inshaalloh shahid bo'lmasak falastingacha boramiz inshaalloh falastindagi mazlum va mazlumalarni ozod qilamiz inshaalloh yaxshilarni qo'lidan yer yuzida inshaalloh islom bayrog'ini oliy qilguncha to shahid bo'lgunimizcha bu yo'ldan qaytmaymiz inshaalloh alloh sodiq qiladi biz ham dinga xiyonat qilmaslikka shahidlarni qoniga bevayetimdagi hayotimizga inshaalloh biza baxt beramiz olloh ahdida mustahkam turadiganlardan qilsin amin ahdiga xiyonat qilib qo'yadigan qilmasin amin hammamizdan alloh rozi qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon Kimdir toldi, kimdir oldi, yuking ko'tarishi bor. Ansorlarning yurtida yurib qo'lma-qo'l, muhojirlar baxtiyor topib to'b yo'l. Jihaddadir baraka, fazilat turqon. Shukr kun ketma to'yon. qanoat Yangi muhojirlarimizdan tashkil topgan navbatdagi ta'limimiz ham nihoyasiga yetibdi. Assalomu alaykum. Ismingiz nima, birodar? Yangi mujohidlarimizning haqiqiy xursandchiligi ta'limdan keyin bergan bayatlardan shundoqqina bilinib turgani hech kimga sir emas. Tugatib, amirimizga bayat ham beribsizlar, shundaymi? Bayat berdik, inshaalloh. Bu qanday o'tdi? O'zida nimani his qildingiz bayat bera turib? hayajonlanish bo'ladi hammada ham hayajonlandik amirimiz keldi iymonlashdik bu ya'ni o'sha bayatni mazmunini his qilib his qilib yelkaga yuk tushayotgandi anaqa <laughs> qilib bayatni bergandan keyin yelkaga og'ir yuk tushyapti baribir qiyin u narsani anaqa qilib o'ylab turib o'zi bayat berishdan oldin odam hayajonlanib shuni o'ylab turib keyin bayat berdinglar endi bu bayatni shartlari ham bilsangiz kerak a ha beshta aytdi o'zlari ham bayat marosimini qanchalik kutgan edinglar Bu yerda qolamizmi deb o'ylagandik biz o'zi asli tog'da ta'limdan keyin qolgandik keyin olib kelishdi bayat beramiz deb kutib yurib keyin mas'ullarga ham yozib berib, bayat beraylik bayat beraylik birdan to'satdan <laughs> ketdik ketib qoldi fidoyilikka ham bayat berganlar bormi bor bor ko'pmi bor inshaalloh amir vatandan hijrat qilib keldingiz vatanda kim bo'lib ishlagansiz nima xizmatda bo'lgansiz o'qib e, maktabni bitirib keyin armiyaga ketdim xizmatga xizmatdan kelib chet elga chiqib ketganman o'sha armiyada qancha bo'ldingiz bir yil armiyani ta'limi bilan bizni ta'lim qanday o'rtasidagi farq farqi katta johiliyda baribir kufrga nima qilinadi bu yerda allohni dinini qilamiz deb ta'lim olyapti bu yerda ham prezidentga yoki vatanga bayat qabul qilinadi majburiy bayat emas anavi nima deydi qasamyod qabul qildi anaqa o'sha o'tadi uni bir oy karantinda saqlab keyin bu qasamyod qilish qanaqa bo'ladi alloh hali astoydil bo'lmasa kerak a u endi astoydil bo'lmagan endi <laughs> agar qasamyod qilmasa nima bo'ladi qasamyod qilmasa bolalar anaqa qilsa o'sha payt ketkazib yuboradi uni qasamyod qilmasa qasamyod qilmasa ketkazsa kerak alloh alam keyin davlat ishlari kirolmaydi anaqa nega odam deb yuboradi o'zaro o'sha e, safdoshlarni orasida qanday munosabat bo'ladi so'kinish bir hurmatsizlik hammasi o'zimizni ta'limda o'tgan unaqa narsa yo'q qiyinchiliklar bo'ladi ta'limda hammasi ustozlar ovqatdan qisadi boshqa bo'ladi endi ollohni ollohni yo'lida bu narsa emas sabr qiladi so'kinish odamni haqorat qilish narsa yo'q bizda uada haqoratda hammasi o'sha so'kinib boshqa qilib Vallahi rostdan bitta призыв kattalar bor dembillar deydiyu yaxshi emas ishqilib johillikdan emas xursandmisiz hozir alhamdulillah xursandman shoshilmay kam birodarimiz mujohid amirdan jamoatimiz haqidagi fikrlarini ham qiziqib so'radik jamoat alhamdulillah yaxshi ko'rdik keldik tartibli qilishlari boshqasi ta'limni o'tib chiqdik mana narsa yaxshi yeb ichishi o'zim bunaqa deb o'ylamagandim men kelishdim. qanaqa deb o'ylagandingiz qotgandan yesak kerak bunaqa tog'da yursak kerak постоянно qotgan non yedingizmi shu paytgacha yo'q qotmadim rosa o'zimiz qilib yeyapmiz xohlagan narsani produktni olib kelib berishadi xohlagan taomni qilishni iloji bor qilishni iloji bor qiyin deb o'ylagandik deb berdim hammasi yaxshi alhamdulillah yeb ichish boshqa kamchilik mana chetlarga zulmlar bor aytishadi jamoat haqida jamoat ko'p zulm beradi biron bir zulmni ko'rdingizmi ko'zingiz bilan yo'q ko'rmadim eshitdingizmi biron bir odamni eshitmadim hech qanday zulmlar ko'rmadingiz eshitmadingiz a internetda ko'p eshitardik o'zimiz jamoatlar yo'lda shaytonlarda pistolet turib gaplashar ekan unaqa tirab gaplashtirar ekan unaqa narsa umuman yo'q hozir men sizga nima tirayapman mana ushlab turibsizda <laughs> mikrofonni boshqa hech narsa yo'q vatanda biron bir xizmatda bo'lmagansiz yangi mujohidlarimiz ta'limni tugatib inshaalloh endi o'rgangan bilimlarini sangarlarimizda ijro qiladilar yangi mujohidlarimizdan sangarlarda sobit bayatlarida sodiq bo'lishlarini alloh azza va jalladan so'rab qolamiz qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadirdon kimdir toldi kimdir oldi yuking ko'tarishi bor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh qadrli radio tinglovchilar qur'onda alloh taolo o'tgan qavmlarning qissalarini ko'plab keltirgan bu albatta bejiz emas Har bir qissada ibrat bor. Tarix o'zidan yaqqol iz qoldiradi. Mana shu o'tgan qavmlardan qolgan izlarga qarab o'zimizning to'g'ri yo'limizda davom etishimizga ancha yordam bo'ladi. Xilofatni yig'ilish tarixi ham o'zidan yaqqol izlar qoldirgan. O'tgan juma dasturimizda Shayx Imron Husaynning xilofatning yo'qotilishi darsining juda qiziqarli joyiga kelib to'xtagan edik. Kelgan joydan davom ettiramiz. Sharif Hussein now accepts 7, 000, 7 million sterling pounds and enters into a military alliance with Britain. and declares himself independent of the Ottoman Shunday qilib Sharif Hussein 7 million fun sterling pulini qabul qildi va Britaniyaning armiyasi bilan birlashdi. O'zini Usmoniy xilofatidan mustaqil bo'lganligini e'lon qiladi. Xalifa o'zining Makka va Madinasidan ayrildi. Haromaynni boshqarishlik qo'ldan ketdi. Haj marosimini o'tkazishlik xalifadan tortib olinishi bu xalifaning oyog'i ostidagi gilamni tortib olishlik degan ma'noni beradi. Xalifaning xalifalik huquqi o'z kuchini yo'qota boshlaydi. Sen Yevropadagi odamni xalifa deb tayin qila olasanmi? Sen Mulla Umarni xalifa deb e'lon qila olasanmi? Yo'q. Nima uchun? Chunki haj mavsumi kelganida Mulla Umar haj qilishlik uchun Saudiya Arabistonining vizasini olishligi kerak bo'ladi. Endi agar Saudiya qirolligi viza bermasa, xalifa haj ibodatini bajara olmay qoladi. Tushundingizmi? Shuning uchun Britaniyaliklar agar biz Makka va Madinani xalifaning qo'lidan tortib olsak, o'z o'rnida xalifa o'zining xalifalik nomini yo'qota boshlaydi deb taxmin qilishgan. Bu narsa 1916-yilda sodir bo'lgan. Britaniya josuslari yana bir muhim odam oldiga borishadi. Ha, britaniyaliklar xila ishlatishda doktorlik nomzodiga ega. Xilofatni yiqitishlikni niyat qilgan bo'lsang, uni qayta tiklanmasligini ham hisobga olishing kerak bo'ladi. Islom olamining sanoqsiz ulamolarning bo'lishiga qaramasdan, xilofat qayta tiklanmasligi kerak. Buning uchun nima qilishlik kerak bo'ladi? Javob shu. Buning uchun nafaqat Haromaynni xalifaning qo'lidan tortib olishliging, balki Makka va Madinaning boshqaruvini shunday odamga topshirish kerakki, u odam o'zini xalifa deb da'vo qilmasligi kerak va boshqalar ham o'zini xalifa deb da'vo qilishligiga to'sqinlik qiladigan odam bo'lishligi kerak edi. To'yinki bunday odamlar haj marosimlari hamda Makka va Madinani boshqarishlik bularning qo'lida bo'lar ekan, xilofat qayta tiklanmaydi. To'yinki haj marosimlarini hamda Makka va Madinani boshqarishlik bunday odamlarning qo'lida bo'lar ekan, xilofat qayta tiklanmaydi. Juda oddiy, to'g'ri emasmi? Shuning uchun Britaniyaliklar Riyoz shahriga safar qilishdi. Kimning oldiga borishdi? What's his name? Abdulaziz ibn Saud. Correct name? Of course it's the correct name. Abdul Aziz ibn Saud. Nomini to'g'ri aytdimmi? Albatta to'g'ri. Nimaga uning nomini tilga olishga qo'rqasizlar? Hijoz Abdul Aziz ibn Saudning qo'lida emasdi. Shuning uchun u 7 million funt sterlingga da'vo qila olmasdi. U bundan kamiga shukr qilishi kerak bo'ladi. Britaniyaliklar unga agar Qur'ondagi ayrim buyruqlarga osiy bo'lsang, Alloh va uning payg'ambariga xiyonat qilsang, musulmon ummatiga xiyonat qilsang, shu ishlarning evaziga biz senga oyiga 5000 funt sterling beramiz, deyshti. Shartimizni qabul qilasanmi? Ha deb 1916-yilda Abdul Aziz ibn Saud Britaniya bilan sulh tuzdi. Bu sulh Abdul Azizni Britaniyaning harbiy safdoshiga va xizmatkorga aylantirdi. Abdulazizning qo'mondoni unga bunday sulhni qanday qilib tuzding? Oyiga 5000 funt sterlingni qanday qilib qabul qilasan? degan savoliga Abdulaziz ibn Saud bu jizya puli. Bu pulni men ularni boshqarayotganligim uchun berishmoqda deb javob bergan. Katta xiyonat sodir bo'lib, kofirlarning juda xatarlik rejalari ishga tushdi. Xilofat qulatilishi bilanoq Abdulazizga yashil chiroq berildi. Haromanga hujum qilib, Sharif Husaynning o'rniga hokim bo'lib oladi va Sharif Husayn qilgan xatoni qaytarmaydi. Ya'ni o'zini xalifa deb da'vo qilmaydi va boshqalarning ham bunday da'vo qilishlariga yo'l qo'ymaydi. Xalifalik qayta tiklanmaydi, chunki Haromaynni Saudlar boshqarmoqda. Haramaynni saudlardan hech kim tortib ola olmaydi, chunki Britaniya va Amerika saudlarni o'z himoyasiga olgan. 1919-yilda Usmoniy xilofati parchalana boshladi. Britaniyaning harbiy qo'mondoni general Allenby o'zining qo'l ostidagi ixlos bilan jang qilayotgan ko'pgina arab va panjoblik askarlari yordamida Izroilni himoya qilayotgan turk askarlariga qarshi hujum qilib, xilofatning askarlarini mag'lub qilib, muqaddas zaminni ozod qilishdi. Bu kun yahudiylar uchun xursandchilik damlari bo'ldi. 1919-yilda Usmoniy xilofatining turk bo'lmagan, ya'ni arab mintaqalari ajralib chiqayotgan vaqtda gretsiyaliklar turk mintaqalariga Anatoliyaga hujum qilishni boshladi. Turklarning qalblariga qo'rquv kira boshladi. Chunki greklar turklarga qattiq adovat va nafrat bilan qarardilar. Shu vaqtda Britaniyaliklar turklarni bu ayanchlik holatdan qutqarib qoluvchi yangi qo'mondonni chiqarishlari kerak edi. Bu qo'mondon turk xalqini bu ofatdan saqlab qolishi kerak bo'ladi. Shunday qilib Galipoli degan mintaqada Mustafa Kamol dushmanni mag'lubiyatga uchratadi. Bilasizlarmi, kimni ustidan g'alaba qozonadi? dunyoni boshqarayotgan Britaniya ustidan g'alaba qozonadi. Shu sabab Mustafa Kamal turklar tarixidagi eng mashhur xaloskorga aylandi. Topgan obro'si uni shak shubhasiz xilofatning boshqaruvchisiga aylantirdi. Xalifa esa qo'g'irchoqqa aylanib qoldi. 1921-yilda kelishuv bo'lib o'tadi. Mana shu kelishuvdan so'ng Usmoniy xalifaligi o'rniga hozirdagi Turkiya Jumhuriyati vujudga keladi. Mustafa Kemal kofirlarga musulmonlar xalifani yaxshi ko'rishadi. Yevropada nasroniylarning poplari bo'lgani kabi musulmonlarning ham xalifasi bo'lsa zarar bo'lmasa kerak degan fikrni bildiradi. Bu Mustafoning soddaligidan kelib chiqqan fikr edi albatta. So the new Turkish government of Mustafa Kamal decided to take the Khilafah and remove from it all political authority and make the Khalifa the equivalent of the Pope. Mustafa Kemal'ning yangi hukumati Khalifa'ning hamma haq-huquqlaridan mahrum qilib, uni yevropaliklarning popiga tenglashtirib qo'ydi. Bu 1922-yillarda bo'lgan. Ishlar yaxshi ketayotgandi. Turk xalqi xalifamiz bor deb xursand edilar. dinsizlar esa Yevropadagi kabi dinsiz hukumat davlat boshiga kelganidan xursand edilar. 1924-yil 3-mart kuni Britaniya Mustafa Kemaldan xilofatni umuman yo'qotishlikni talab qildi. Bunga nima sabab bo'ldi? Xalifaning turishligi hech kimga tahdid solayotgani yo'q edi-ku. The answer for the abolition of the Khilafah on the 3rd of March 1924 Darsning davomini inshaalloh kelasi juma dasturiga qoldiramiz. Bu dunyoning rahati yo'q, aldov dunyosi gunoh. Bu dunyoning rahati yo'q, aldov dunyosi gunoh. Kelayotgan yilda Tatariston shahrida o'tkazilishi rejalashtirilayotgan Universiada 2013 butun jahon talabalar o'yiniga 20 mingdan ortiq xavfsizlik idorasi xodimlari xavfsizlikni ta'minlashga jalb qilinadi, deb xabar qilgan Xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev Qozondagi yig'ilishda. Bunday choralar oxirgi 4 oy ichida ro'y bergan hodisalar manzarasida ortiqcha ko'rinmaydi. iyul oyida Tatariston muftisining avtomobili noma'lum kishilar tomonidan portlatilib, uning o'rinbosari o'ldirilgan edi. Oktyabr oxirida Qozonning chekka tumanlarining birida maxsus amaliyot o'tkazilib, terrorchilik xurujida gumon qilinganlar yo'q qilingan. Shu bilan birga mutaxassislar qayd qilishicha, Tataristondagi tobora ko'p masjidlar rasmiy diniy tashkilot hisoblangan Respublika musulmonlarining diniy boshqarmasidan ajralib chiqishiga intilmoqda. Bir guruh imomlar diniy idora xodimlari bilan kelisha olmasa, boshqalari siyosiy sabablarni keltirishadi. Ularning fikriga ko'ra, hukumat musulmonlarga bosim o'tkazib, ulardan o'z maqsadlari yo'lida foydalanishga urinmoqdalar. Buning manzarasida islomiy xalifalikni barpo etish g'oyasi tobora quloch otmoqda. Dindorlarning bir qismi xalifalik yetishning tinch yo'llardan foydalanishni ma'qullasa, ba'zilari qurolli kurash bilangina xalifalik qurilishini ta'kidlashmoqda. Hozirda norasmiy masjidlarning yopib qo'yilishi va ulardan elektr va boshqa kerakli narsalarning uzib qo'yilishi masjid imomlari va xalqning g'azabini keltirmoqda. Tataristondagi Al-Ixlos masjidiga dastlab kirganda kerosin hidi gup etib dimoqqa uradi deydi zo'rg'a ishlab turgan al ixlos masjidining imomi imomning ma'ruzalari dizel generatori gurillashlari ostida o'tadi chunki sentyabrning boshidanoq bu masjidda elektr va isitish vositalari o'chirib qo'yilgan albatta o'chirish uchun qandaydir rasmiy sabablar topishdi. Lekin masalaning asl ildizi bizning Tatariston musulmonlarining diniy boshqarmasi va muftiylari bilan fikrimiz bir joydan chiqmaganligi tufaylidir, deb izoh beradi masjid imomi Rustam Safin. Biz esa muftiylar bilan kelishishni istamaymiz. Chunki olib borilayotgan bu tizim musulmonlarga qarshi kurashmoqda, deydi imom. iyul oyida Tatariston muftisiga suiqasni u maxsus xizmatlarning nayrangi deb biladi. Buning orqasidan o'nlab dindorlarning qamoqqa olinishi Rustam Safinga ko'ra musulmonlarni yo'q qilish dan boshqa narsa emas deb xabar tarqatdi kofirlarning BBC sayti. Davlat har doim bizga bosim o'tkazishga intiladi. Biz aynan shu islomga amal qilishimiz kerak. Boshqasiga emas axir. Shu Qur'onni o'qishimiz lozim. Qur'on bilan hukm yuritishni istaymiz. Boshqa narsani emas. Nima uchun? Ular kim bo'libdi? Bizga nimani o'qish kerak u, nimani o'qimaslikni belgilab beradigan bu axir demokratiyaga zidku. dedi Safin. Al-Ihros masjidiga qatnovchilarning ko'pchiligi o'z imomlarini so'zlarini quvvatlaydilar. Ular nafaqat hukumatning musulmonlarga munosabatidan, balki jamiyatdagi dinsizlik va adolatsizlikning hukmronligidan norozi bo'lib gapirishadi. Kommunizm va kapitalizm o'zining mukammal emasligini isbot etib bo'ldi. Musulmonlar sifatida biz dunyoda islom davlati xalifalikni barpo etishni eng maqbul yo'l sifatida ko'ramiz. islom qonunlari asosida yashab adolatga yetishish mumkin. Ishonch bilan tushuntiradi menga Rafiz ismli yigit. Masjidning obro'li namozxonlaridan biri, mutaxassisligi huquqshunos bo'lgan Tavfiq Vasilovning aytishicha, musulmonlar o'z maqsadlariga erishish uchun faqat tinch yo'l bilan harakat qilishlari lozim. Faqatgina bir narsada istisno bo'lishi mumkin. bir musulmon sifatida Rossiya prezidentini o'qdan himoya qilish men uchun sharaf bo'ladi. lekin rossiya prezidenti islomga qarshi kurashsa men birinchi bo'lib unga qarshi chiqaman bolalarim va nevaralarimni ham unga qurol olib qarshi chiqishga da'vat qilaman deydi vasilov xavfsizlik kuchlarining harakati va musulmonlarni quvg'inga olishga qarshi avgust oyida 200 ga yaqin kishi ko'chaga chiqdi. Biroq Tatariston musulmonlarining diniy boshqarmasi bu harakatni quvvatlamadi. Ozroq vaqtdan so'ng esa Al-Ihlos masjidining imomi Rustam Safinga qarshi jinoiy ish qo'zg'atildi. Tekshiruvchilarga ko'ra, u ekstremistik g'oyalarni targ'ib qilmoqda. Imomning o'zi bu ayblovlarni ularni haqiqiy siyosiy ayblovlar deb ataydi. Haqiqatan ham qanday qilib bunday tog'itlar zamonida qolganimizni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak albatta. Ha, bilasizmi tarix nima? Bo'lib o'tgan siyosat. Siyosat nimaligini bilasizmi? Nima ekan? Bugun bo'layotgan tarix. Asl dushmanimizni yaxshi tanishimiz juda muhim ekan. Abdushkur aka, shu desangiz menda yahudiylar to'g'risida ma'lumot juda kam. To'g'ri, shuning uchun yahudiylar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishimiz maqsadida juma dasturimizga xos rukun qo'shmoqchimiz. Inshaalloh, mashaalloh, juda yaxshi bo'lar ekan. Ana shu bahonada siz ham ko'p sirlarni bilib olasiz inshaalloh. Shunday qilib, yahudiylar avvalo Hazrat Ali roziyallohu anhu ni shahid qilishga erishdi. Mana shu vaqtdan buyon ular musulmonlarga qarshi xila nayranglari davom etadi. Lekin yahudiylar xila nayranglari faqat musulmonlar doirasiga chegaralanmagan. Balki ular nasorolar va boshqa dinlarga qarshi qizg'in ish olib boradilar. Yahudiylar islomiy janglarda mag'lubiyatga uchraganlaridan so'ng musulmonlarni boshqa tarafdan mag'lub etish uchun uch banddan iborat reja tuzdilar birinchi musulmonlarni iymonlariga ayshu ishrat va buzuq faxsh yo'llar bilan qattiq hamla qilish bu bilan ulardan ittihodu birlik va iymon boyligini tortib olish ikkinchi bandi ularni ya'ni musulmonlarni yanada zaiflashtirish uchun firqalarga bo'lib tashlash va ixtilof va munozaralar bilan mashg'ul qilib qo'yish. 3-bandi. Musulmon yoshlar ichida aql parastlik va hur fikrlik shuurini paydo qilish. Ya'ni har inson o'z bilganini qila oladi. aqlga ergashish kerak aql nimani qabul qilmasa uni rad qilish kerak bu esa ayni holda yoshlardan g'aybga bo'lgan iymonni yo'q qilish uchun bir nayrangdir bu uch nuqtadan iborat bo'lgan reja bilan yahudlar nafaqat musulmon balki boshqa dinlarga qarshi ham ish olib boradilar musulmonlarning asli quvvati bo'lgan iymon, axloq, nizom va Alloh yo'lidagi jihod jazabasini bosqichma-bosqich yo'q qilganining natijalari hammaga ravshan bo'lsa kerak. Hozirda Rossiya, Amerika va Britaniya kabi davlatlarni o'z ta'siri ostiga shu darajada olganki, u yerdagi yahudiy bo'lmagan odamlar ham mustaqil bir ish qilishdan cho'chiydilar sahyonizm harakatining protokoli birinchi bo'lib 1905 yili dunyoga ma'lum bo'ldi unda yozilishicha xudo bizlarni beqarorlik to's to'palan tarqatish uchun tanlagan bizni butun yer yuziga tarqatib yubordi dunyoni nazarida bu bizni kamchiligimizdek ko'rinadi lekin mana shu bizning asl kuchimizdir shu yo'l bilan biz dunyoga hukmron qilish uchun avvalgi qadamlarni tashlab bo'lganmiz bugun biz bo'y sundirib bo'lmaydigan olamiy bir kuchimiz chunki agar birontasi bizga hamla qiladigan bo'lsa boshqalar bizning pushti panohimiz bo'lib bizni himoya qiladi ularning 4 protokollarida bunday yoziladi u kim bo'pti va qaysi holatda turib bir ko'rinmaydigan kuchga qarshi tura oladi bu bizning kuchimizdir deyilgan dunyodagi barcha harakat a'zolari missionerlar harakatiga ochiqdan ochiq taqlid qiladilar va har bir ma'lumot ketadigan joylar yer yuzidagi odamlar uchun bir sirdir islomga qarshilik yo'lida yahudlar kommunizm va sotsializm tuzumlarini o'ylab topdilar kommunizm asoschisi germaniyalik yahud Karl Marks, undan so'ng Lenin kommunizmni sotsializm libosida taqdim etdi. Leninning o'rinbosari Stalin. Bu ikkalasining dini ham yahudiydir. Karl Marks insonni kapitalizm changali zulmidan qutqarishning iloji mening oldimdadir deb da'vo qilgan. Lekin bu ilojdan oldin bir necha tadbirlar qilish kerak. ular quyidagilardan iborat Xudoni tashlagin din va axloqu odobni bema'no deb bilgin dinni afyun zahar deb bilgin va o'lgandan keyingi hayotni esa inkor qilgin kommunist va sotsialistlar bu harakatlari asosan qilgan inqilob revolyutsiyasi sababli alamli halokat yuz berdi 1 milliard 550 ming inson qatl qilindi. 4 million inson uy joysiz qoldilar. 2 million kishiga jazo qo'llanildi. Necha million gektar vaqf yerlar tortib olindi. Masjid va cherkovlardan qiymatbaho narsalar olib ketildi. Dehqonlarning yerlarini zulm bilan tortib olindi. 1945-yili 4-fevralda Maltada bo'lib o'tgan konferensiyada Stalin fahr va takabbur bilan bunday degan edi. Ikkinchi jahon urushida qancha inson halok bo'lgan bo'lsa, biz bu hukumatni qo'lga kiritishimiz yo'lida bundan 2 barobar inson ko'p halok bo'lgan degan. Obbo yahudiylari dunyoni vayron qilib fasodga to'ldirayotganlar ham shular deng? Bo'lmasamchi, bu hali daryodan tomchi. Bilasizmi, ularni fosh bo'lgan protokol bitiklarida nimalar deyilgan? Yana nimalar deyilgan ekan, bilmasam. Endi hammamiz bilamiz, inshaalloh. Faqat bu bir kitob bo'ladi. Shuning uchun bugun faqat shu bitiklarning mavzulari haqida ma'lumot olib ulguramiz xolos. Yahud donolarining bitik mavzulari Yevropani o'z qo'l ostimizga kirgizib, dunyoning qolgan mamlakatlarini itoat qildirish uchun uning ustiga iqtisodiy g'alaba hosil qilishimiz kerak. Toki ular zaiflashsinlar. Va ulardagi iqtisodiy bo'hron, inqiroz ularni halokat va ruhiy axloqiy pastliklarga itarib yuborsin. Bu maqsad uchun go'zal ayollarga bu ish topshirilganki, ular boshqa xalqlar rahbarlarida axloqiy buzilish paydo qilsinlar Yahudi bo'lmagan qavmlarda aroqxo'rlik giyohvandlik rivojlantirilib ularni mastliklarida foydalanishimiz kerak jang o'rniga maxfiy yo'l yuruqlar bilan kuch qudratni qo'lga kiritaylik. Bu yo'lga to'sqin bo'layotganlarga o'lim jazosi berib halok qilinsin. Toki odamlarda dahshat va qo'rqinch paydo bo'lsin. Yahudi bo'lmagan qavmlarda shunday fikr paydo qilaylikki, biz yahudiylar juda ham rahmsizmiz. Biz barcha hukumatlarni o'z qo'l ostimizga kiritamiz. Ozodlik, barobarlik, birdamlik ten huquqlik kabi bizlarning gaplarimiz Yahudi bo'lmagan qurt kabi xalqlarni tinchligi va xotirjamligini yo'qotib, ularni tomirlarini ilma teshik qilib yuboradi. Bu esa bizning g'alabamizga sabab bo'ladi. Biz Yahudi bo'lmagan shaxslarning zehnidan boylik, yerga egalik kabi fikrlarni yo'q qilib yuboramiz. Yahudilardan bo'lmagan boylar ustiga o'zimizda tarbiya topgan odamlarimizni qo'llarini baland qilib qo'yamiz. Biz kim bilan aloqa bog'lashni xohlasak, u bilan ishq, go'zallik va inson hech qachon to'ymaydigan zaruriy narsalarga binoan aloqa bog'laymiz. Odamlarning o'z hukumatiga qarshi qo'zg'atishimiz kerak. Chunki mamlakatga hokim bo'lib olgan sanoqlik bir necha kishilargina hukmrondir. Natijada xalq ularni hukumatdan chetlatadilar. Va bizga bir necha mamlakatlar xalqini o'z qo'l ostimizga olishga imkon tug'iladi. Shunday qilib hukumatlarga nomzod ham bo'lib olamiz. Natijada hukumat va xalq o'rtasida bo'shliq paydo qilamiz. Ma'lumki, ko'r ko'rhassadan jido etilsa, ikkalasi bema'no, toqatsiz bo'lib qoladi. Ya'ni xalq va davlat kuchsiz bo'lib qoladi. Yevropaning buyuk davlatlari axloqiy zavolga uchraydilar. qonuniy barqarorlik parchalanadi. Chunki biz ularda barqarorlik qolmasligi uchun ko'plab harakat qildik. Biz har mamlakatdagi har jamoat va partiyalar uchun imkoniyatlar tug'dirib beramiz. Har mamlakatda hukumatdagi shaxslarni xalqning nafrati va g'azabiga nishon qilib qo'yiladi. Natijada aqlsiz xalqning hamlalaridan hukumat xonavayron bo'lib qoladi. Bugun hamma xalq faqirlik sababli mehnat, mashaqqat qilishga shunchalik majburdirki, quldorlik tuzumida qullar buncha majbur bo'lmagan. Shuning uchun biz mamlakatlarni qonunlariga barcha qambag'al xalqning haq huquqlarini kirgizganmiz. Bu esa amaliy hayotda hech sharmanda bo'lmaydigan bir tasavvurdir. Biz oziq-ovqatning juda kamligi va ishchilarning jismoniy quvvatsizligidan quvvat hosil qilamiz. Xalq ichidan saylanib chiqqan hokimlar bizlarning mohir maslahatchilarimizga muhtoj bo'lib, ularga ergashadilar. Yahudi bo'lmagan kimsalarda tarixni o'qib undan to'g'ri natija chiqarishga salohiyat yo'qdir. Ular o'z tarixiy qahramonlar haqida tarona aytib yuraveradilar. Biz ularni iymonlarni yangi falsafiy taraqqiyot nazariyasi, texnologiyasiga mustahkam qilib qo'yganmiz. biz o'z nashriyot muassasalari va vakillarimiz orqali bu ilmlarni shunday tartib berganmizki, yahudi bo'lmagan zehnlar bizlarning xohishlarimizga muvofiq tarbiyalanadi. Yahudi bo'lmagan hukumatlar nashriyot muassasalari bilan ish yurgizish yo'l yurug'ini bilmaydilar. Chunki buni yo'l yurug'ini biz bilamiz xolos. Biz o'zimiz orqada o'tirib nashriyot va targ'ibot orqali xalqlarga ta'sirimizni o'tkazamiz. Mana shu yo'l bilangina biz oltinni qo'lga kiritamiz. Ha, biz oltinni alov va ko'z yoshlar dengizidan o'tib hosil qilgan bo'lsak-da, buni orqasidan bizga cheksiz foydalar hosil bo'lgandir. 16-protokolda shu ham e'tirof qilinganki, dunyodagi barcha maxfiy partiyalar va jamoatlar to'la to'kis yahudiylarning rejalariga muvofiq ish olib bormoqdalar. Lekin biz o'z maqsadlarimizni amalga oshirganimizdan so'ng ularni biz yo'q qilib yuboramiz. Chunki bular Yahudiylar to'g'risida ortiqcha ma'lumotlarga egadirlar. Agar ularni ba'zi sabablarga ko'ra yo'q qila olmasak, ularni vatanidan badarg'a qilish bilan qo'rqitib turamiz Yahudi bo'lmaganlarni zaiflashtirish kuchsizlantirish uchun bo'lgan zanjirning bir halqasi shuki dunyoning ta'limiy idoralarida buzg'unchilik tartibsizlik poraxo'rlik va qonunsizlikni avjiga oldirish kerak buni amalga oshirish uchun esa birinchi safdagi yahudiylar har mamlakatdagi xususan musulmon mamlakatdagi xos shaxslarni xorijiy mamlakatlarda xususiy tarbiya berib o'z vataniga jo'natishlari kerak. Yahudiylar doim barcha yahudiy bo'lmagan dinlarning peshvolarini, obro'larini qadru qimmatlarini tushirishga harakat qilganlar shunday qilib dinlarining asosiy maqsad va nishonlarini unuttirganlar bir necha yillardan so'ng nasroniylar dini inqirozga uchraydi bundan keyin esa boshqa dinlarni yo'q qilish qiyin bo'lmaydi Biz o'z vakillarimizni jamiyatning yuqori va past tabaqasidan tanlab olamiz. Ularni ichida oliy idoralardagi maishatparast ofitserlar, muharrirlar, kitob sotuvchilar, yozuvchilar, ishchilar, muallimlar, xullas har tabaqadagi odamlar bo'ladi. Bular vositasi bilan biz hukumatlarga o'z ta'sirimizni o'tkazaveramiz. ular o'z xushlariga kelganlarida bizning barcha o'yinlarimiz tugab bo'lgan bo'ladi. 20-protokolning muhim gaplarida maxfiy ravishda o'zini himoyalash, hiyla nayranglarni nazorati, hukumatni almashtirish, Yahudi shohni maxfiy himoya qilishni asos qilib olingan. Yahudi rahbarlar mitinglar qilib bizga qarshi so'zlovchilarni hech e'tibori yo'q deb aytadilar. Iqtisod sohasida yahudilarning quroli yahudi bo'lmagan hukumatlarda iqtisodiy mushkulatlar paydo qilishdir. Shu yo'l bilan ko'plab sarmoyalarni muzlatib hukumatlarni qarz olishga majbur qilingan. So'ngra bizlarni ribo sudxo'rlik turimizga tushib, mustaqil abadiy qullarga aylangandirlar. Yahudiylar butun dunyo oltinlarini ularning qo'l ostilarida ekanligidan faxrlanadilar. Ular oltinni qancha xohlasalar, shuncha ochib bozorga olib chiqa oladilar. yoki uni butunlay g'oyib qila oladilar. Bu bilan dunyoning iqtisodiy nizomi bozorini kasodga uchrashi, xorijiy pullarning qiymatining tushishi, nazorat qilish, hattoki dunyoning iqtisod tarozusini ostin-ustun qilib tashlay oladilar. Yahudi bo'lmagan hukumatlar olgan qarzlarining ribo, ya'ni protsentni asl qarzdan ko'proq ado qilishga majbur bo'ladilar. Ular faqat olgan qarzlarigagina protsent emas, balki beradigan protsent ustiga protsent berishga majburlar. Sarmoya va sanoat mollarining mukammal kontroli, nazorati sayhunizm qo'lidadir. Shuning uchun barcha sanoat ishlari sarmoyaga muhtoj bo'lib qolgan. Demak, keyingi juma dasturimizda inshaalloh ushbu mavzularning sharh va tafsilotlari bilan tanishishga harakat qilamiz. Jahonda nima gap? ألف الإذلال وقاما ينسج بالعز فخارا كطريد سئم دجاه ومضى يستهل Harakatimiz mujohidlari kunning sovib ketishiga qaramasdan sangarlaridan dushman tomonga uzoq masofalarni bosib amaliyotlar qilib kelmoqdalar. Lada mintaqasida birodarlarimiz dushmanning sangaridan tank chiqishini poylab, unga qarab top 82 dan raketa otdilar. Raketa tankka tegmasdan dushmanning ayni sangariga tekkan. Tank esa qo'rqqanidan ortiga qaytib kirib ketgan. Oradan hech qancha vaqt o'tmay murtadlar sangariga vertolyotlar uchib kelgan. Lada Bregda mintaqasidagi favjlarning sangariga harakatimiz mujohidlari Sharqiy Turkistonlik mujohid birodarlarimiz bilan birgalikda amaliyot olib bordilar. Og'ir qurollar, top 82 dan raketalar otildi. Barcha o'qlar hadafga aniq tekkan. Talofatlar hozircha noma'lum. Pokistonning Shaktoy mintaqasida mergan birodarlarimiz tank ustida o'tirgan murtad askarni SVD quroli bilan otib, uni yerga qulatdi. O'tgan haftalarda ham xuddi shunday amaliyot amalga oshirilgan edi. Pokiston Karachida yana Qur'oni Karimni yoqib yuborgan bir badbaxtni o'sha yerlik aholi ushlab, politsiya idorasiga topshirgan edilar. Bundan xabar topgan yana boshqa xalqlar yig'ilib, politsiya idorasiga bostirib borib, Qur'oni Karimni yoqqan kishini idoradan tashqariga sudrab chiqib, o'zini ham yoqib yubordilar. Shuningdek, to'polondan keyin 30 kishi hibsga olingan. Politsiyachilardan 10 ga yaqini to'polon chiqishiga sababchi bo'lgani uchun ishdan bo'shatildi. Pokiston Pokistonning shimoliy g'arbidagi Xaybar Paxtunxwa viloyatida o'tkazilgan Avami Milliy partiyasi vakillari yig'inida siyosiy majlis paytida fidoi mujohidlardan biri majlisga kirib o'zini portlatdi. Portlash natijasida 10 ga yaqin hukumat malaylari va viloyat vaziri Bashir Bilur ham yo'q qilindi. Shundan keyin Pokiston prezidenti Asif Ali Zardori va bosh vazir Raja Parvez Ashraf oynay jahonga chiqish qilib, portlashni keskin qoraladi. Bundan bir necha kun avval Bashir Bilur terrorchilarning o'qlari tugasa tugaydiki, mening ko'ksim qalqon bo'lib turaveradi, deb aytgan edi. Pokiston yaqindagina fidoilikka uchragan xoin Nazirning safiga kelib qo'shilgan va avvallari mujohidlarga ansorlik qilib, keyinchalik muhojirlarga xiyonat qilib, ularga uy joy berganlarni qiynoqqa solib kelgan Mavloviy Abbosga ham qo'yib ketilgan minaning portlashi natijasida Vana shahridagi bozorlarning birida Abbos bilan uning 3 ta hamtavog'i va o'g'li o'ldi. Shuningdek, yana 6 kishi portlashdan qattiq talofat olgan. Afg'oniston Xo's viloyatidagi Amerika Qo'shma Shtatlari askarlari joylashib olgan shaharchadagi qarorgohning sharq tomonidagi darvozasiga fidoilik amaliyoti bo'lib o'tdi. Mashinada bostirib kelgan fidoining portlashi natijasida kufur axborotini bildirishcha amerikaliklarning afg'on malaylari o'ldirildi. Afg'onistonning Nimroz viloyatidagi yo'l chetiga qo'yib ketilgan minaning portlashi natijasida 7 ta politsiyachi o'lgan. Afg'oniston politsiya xizmatiga safarbar qilinayotgan ayol politsiyachi o'zining amerikalik harbiy ustozini otib o'ldirdi. Birlashgan Arab Amirligining Dubay shahriga melodiy yangi yilni nishonlash uchun katta qalbaki archa o'rnatildi va uning atrofini tavof qilish, ya'ni aylanish uchun shahar hokimiyati ruxsat ham berdi. Hozirda shahar bo'ylab ba'zi arablar Qorbobo, ya'ni Santa Clausni kamida 82 dollardan yollab, buyurtma asosida uylariga taklif qilmoqdalar. Eslatib o'tamiz, Vaziristonda 82 dollarga taxminan 160 dona avtomat o'qini sotib olsa bo'ladi. O'tgan juma dasturlarimizning birida hozirda Ispaniyada istiqomat qilayotgan asli pokistonlik bo'lgan Imron Firosat navbatdagi anti-islomiy bo'lgan payg'ambarning gunohsizligi filmining namoyishidan keyin ommaviy axborot vositalariga musohaba bera turib, men mana shu filmni ishlaganimdan xursandman. Muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarning ochilmagan qirralarini namoyish qildim va filmga qarshi chiqqanlarning fikri bilan mening umuman ishim yo'q deb javob berdi. Alloh va rasulining dushmani bo'lgan farosatsiz firosat. Va u hozirda filmning navbatdagi qismini ishlashlik uchun tayyorgarlik ko'rmoqda. eslatib o'tamiz. Yevropaning bir qator davlatlari ushbu filmdan keyin keladigan moddiy ma'naviy zararlarning oldini olish uchun xavfsizlik choralarini kuchaytirmoqdalar. Suriya Humus viloyatida josusiy tayyoraning musulmonlar ustiga qilgan hujumida 50 dan ziyod musulmonlar hayotdan ko'z yumdi. Hujum esa mujohidlar qo'lga kiritgan Haifa shahridagi Navvoyxonaga navbat kutib turgan musulmonlar hadafga olingan. Shundan keyin hujumni video tasvirga olib qolgan xalq qo'lga kiritilgan ma'lumotlarni darhol internetdagi YouTube saytiga joylashtirgan. Xitoy axborotining bildirishicha, Xinjiang Uyg'ur muxtoriyatining Xotan shahrida iyun oyida amalga oshirilgan va yo'lovchi tayyorani garovga olib, terror qilganlikda ayblanayotgan 3 ta musulmon birodarimizga o'lim jazosi belgilandi. Ayblanayotganlarning yaqinlarini aytishicha, Uyg'ur musulmonlarga nisbatan qamoqda o'ta vahshiyona qiynoqlar qo'llanilgan va ularga turli jinoyatlar bo'yinlariga qo'yilgan. Bu birodarlarga Alloh taolo o'zi yengillik bersin. Xitoy majusiylarning bashorat qilgan qiyomat kunining vahimalarini keltirib chiqarishlikda va ovoz kuchaytirgichlar bilan ko'chalarda gapirib, varaqa tarqatib yurgan kofirlar hibsga olindi. O'zlarini Qodir Xudo guruhi deb nomlagan Nasroniylar guruhining mingga yaqin a'zosi hibsga olindi. Eslatib o'tamiz. Bu ahmoqlar bashorat qilgan kun shu yilning o'tib ketgan 21-dekabr edi. Mali Ansoriddin mujohidlari Mali bo'ylab tavhidni o'rnatishning to'liq rejalarini tuzib chiqdilar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa hozirda mujohidlarni butunlay yo'q qilib tashlash uchun Maliga 200 million dollar miqdorda pul ajratdi. Biz Mali harbiylarini barcha kerakli aslahalar bilan ta'minlaymiz. va bundan keyin ham terrorchilar bilan kurashishda va ularning taktugi bilan yo'q qilish uchun qo'limizdan kelgan barcha yordamimizni ayamaymiz, dedi Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi koreyalik Pan Gi-mun. AQShga yana va yana Allohning balosi kelmoqda. Endigi ofat qalin qor yog'ishi va kuchli sovuqdir. AQShning markaziy janubiy shtatlariga kuchli qor yog'ishi natijasida shaharlar chiroqsiz va mashinalar qatnovsiz qoldi. Tayyoragohlar esa vaqtinchalik yopib qo'yilgan. Shuningdek, kuchli sovuq Rossiyaga ham kelgan. Hozirda Rossiyaning ko'pgina shaharlarida harorat -30 darajadan past emas. 130 ga yaqin odam sovuqdan tarashasi chiqib o'lgan. Mingga yaqinlari o'ta og'ir ahvolda kasalxonalarga yotqizilgan. Dog'iston Kala, ya'ni avvalgi Mahachkalada ichki ishlar vazirligining sobiq a'zosini uyiga bostirib kirgan kishilar uning ayoli va o'g'lini o'ldirib ketishgan. Qozog'iston Murtad Nazarbayevning tashabbusi bilan O'zbekistonga o'xshab Qozog'istonda ham maktab va kollej yoshidagi qizlarni hijob o'rashlariga qarshi chiqargan farmoni kuchga kirdi. Hozircha bir qancha farzga mustahkam turgan muslima qizlar o'qishdan haydalmoqdalar va ularning ba'zilari mahkamaga tortilmoqdalar. Inson huquqlari va so'z erkinligini doimo da'vo qiluvchi demokratlar Qozog'iston hukumatı olib borayotgan siyosatdan mamnun ekanliklarini mustaqil davlatlar hamdo'stligining oxirgi yig'ilishida bildirib o'tishdi. Qozog'iston Chimkent viloyatining osmonida parvoz qilayotgan AN-73 tayyorasi yerga qulab tushib, sanchilib qolgan va tayyoraning boshqa qismlari parchalanib ketgan. Ichida bo'lgan 27 kishining barchasi o'lgan. Alhamdulillah, tayyora bortida bo'lganlardan biri chegara xizmatchisining ayoli va qolgan 9 tasi polkovnik lavozimidagi shaxslar bo'lgan. Qirg'izistonning bosh maydoniga o'rnatilgan balandligi 23 metr keladigan kofirlarning yangi yil archasi shanba kuni kechqurun kutilmaganda qulab tushdi. Archaning bezatish ishlari tugashi bilanoq sekundiga 15 metrni tashkil qilgan kuchli shamol ro'y berdi. Shuning bilan Cuma dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا السيد السيف كالريح كالموت غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يهلك أكابابيل تخرق بالرعب جدارا